Upoznajemo se sa određenim kur'anskim ajetima i kur'anskim surama, njihovom sadržinom, značenjem kroz govor priznatih i poznatih velikih islamskih učenjaka, njihov komentar, njihov tefsir. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu govori o mnogo čemu. Govori ponajviše o sebi, Allahu subhanahu wa ta'ala njemu, kroz njegova lijepa imena, uzvišena svojstva, njegova dijela, njegove radnje, njegove postupke. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala spominje svoje propise, spominje svoje naredbe, spomni svoje zabrane. I isto tako Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu govori o prethodnim narodima. Govori o prethodnim poslanicima, vjerovjesnicima i narodima koji su živjeli u njihovo vrijeme. Jesu li im se odazvali ili su ih odbacili, nisu ih prihvatili, okrenuli se putem zablude, propasti, šta je bilo s njima na dunjalku i šta će sutra biti s njima na ahiretu. Allah subhanahu wa ta'ala u zadnjoj svojoj objavi Kur'anu govori nam o svemu tome zbog čega govori zbog nas da bismo uzeli pouku i poruku iz njihovih kazivanja da ono što je snašlo njih kakav su imali odnos spram svojih poslanika budemo li i mi imali takav odnos spram poslanika Muhameda sallallahu alaihi sallam, prije ili kasnije možemo očekivati da nas snađe ono što je njih snašlo. Nalazimo se u suri Al-Baqara. Sura Al-Baqara je najveća kuranska sura. To je druga sura po redoslijedu, sura u Kur'anu i ona zauzima najviše stranica u Kur'an i Kerimu, konkretno 48 stranica i također ima najveći broj ajeta. Nju odlikuje mnogo šta, između ostalog i ajetul kursi koji je 255. ajet ove sure. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara govori o mnogim propisima, jer je to medinska sura. Kažu komentatori da je to prva sura koja je početa sa objavljivanjem u Medini. Nakon što je Allahov poslanik Alehi Salacom učinio hijđuru iz Mekke u Medinu, prva sura koja se počela objavljivati u Medini jeste sura, sura El Beqara. Allah subhanahu wa ta'ala u njoj mnogo spominje svojih propisa, jer je ona medinska sura. Ono što je karakteristično za medinske sure jeste da se u njima spominju propisi, dok se u mekanskim surama spominjalo vjerovanje u Allaha, vjerovanje u sudnji dan, proživljenje i slično. Govorilo se o temeljima imana, dok se u Medini jeli, govori o propisima. 13 godina provelo se u Mekki, iman se učvrstio u srcima vjernika, nakon toga dolazi period Propisa. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje brojni propise. Budući da je ovo najobilnija sura, najduža sura, zasigurno u njoj se nalaze brojni propisi. Međutim, i u njoj Allah subhanahu wa ta'ala govori o prethodnim narodima koji su živjeli prije Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kojima je dolazio poslanik drugi, poput Musa alaihi sallam i drugih, drugih poslanika. Pa u suri El Beqare mi smo stigli do ajeta u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori potomcima Benu Israila, potomcima koji su živjeli u vrijeme Muhammeda alaihi salatu wasalam, govori njima o njihovim precima koje im je Allah subhanahu wa ta'ala blagodati ukazao njihovim precima koje je Allah subhanahu wa ta'ala blagodati ukazao i samim tim i njima, njihovim potomcima, jer su oni uživali sve te blagodati i prenosile se one s koljena na koljeno. Allah subhanahu wa ta'ala između ostalog te blagodati im je ukazivao, darivao ih tim blagodatima da bi oni ispunili svoje obećanje koje su dali Allahu. Allah je svoje obećanje prema njima ispunio, učinio ih je posebnim narodom, slao im je poslanike, vjerovjesnike, od njih je tražio da i oni svoje obećanje ispune, a to je da kada se pojavi Muhammed alaihi salatu wasalam da ga prihvate, da ga slijede. Pa nalazimo se u suri Al-Baqare na stranicama u kojima Allah subhanahu wa ta'ala spomnijete svoje brojne blagodati. Pa najveću blagodat Allah subhanahu wa ta'ala spominje kako je spasio Benu Israila od faraona. Jedna od najvećih blagodati koje Allah subhanahu wa ta'ala ukazao Benu Israilu jeste da je taj narod spasio od faraona koji je bio poznat po svome nasilju, po svome zolumu. Allah subhanahu wa ta'ala ih je spasio faraona, naprotiv dao je da oni svojim očima gledaju njegovo uništenje. Kako ga Allah subhanahu wa ta'ala uništava? Odmah nakon toga, To je bila posebna blagodat. Odmah nakon te posebne blagodati, Benu Israil zatražio je od Musa, alihi salatu ve selam čim su izašli, dakle, na kopno. Gledali svojim očima kako Allah subhanahu wa ta'ala uništava faraona i njegovu vojsku. Kako se guši faraon i njegova vojska potapa. Nakon što se more sastavilo, odmah nakon izlaska, prolaska kroz more, izlaska na kopno, Beno Israil se zaputio zajedno sa Musaom alaihi salatu islam i naišli su na narod koji su obožavali kipove. Pa su rekli, o Musa, sačini i ti nama Boga kao što oni imaju Boga. Napravi ti nama Boga kao što ovi imaju Boga. Subhanallah. Pa je rekao Musa alaihi salatu islam, kako ste vi samo nezahvalan narod. Pogledajte koju vam je Allah dželavala blagodat dao. Spasio vas ovog zulumčara, ovog nasilnika, vas, vašu djecu, vaše supruge, porodice a vi tražite da vam se sačini kip koji niti čuje, niti vidi, ne može sebi koristiti, niti od sebe štetu odagnati, želite da vam se napravi takav kip, da ga obožavate, da od njega tražite pomoć, podršku, da od njega tražite na faku obskrbu. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio Musa'u da treba da odabere između tih svojih sljedbenika određenu skupinu i da dođe da primi objavu, da primi Taurat, knjigu da dobije. Pa je Musa alihi salatu sam to i uradio. Odabrao je određenu skupinu i Allah subhanahu wa ta'ala je rekao Musa'u da će ostati 30 dana na tom mjestu, da će mu se objavljivati, da će mu se dati tada objava. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga produžio još 10 dana pa je ostao 40, 40 dana, 40 noći. Musa, alaihi salatu wasalam, sa tom svojom nekolicinom drugova, prijatelja. Za to vrijeme njegov narod počeo je da obožava tele. O tome smo govorili u našoj zadnjoj emisiji. Među tim narodom bio je čovjek po imenu Samiri, osoba po imenu Samiri koji je bio zlatar, pa je izlio zlato i od zlata, dakle zlato koje su ponijeli bježajući od faraona, sastavio je od naroda to zlato, zatražio je da mu donesu svo zlato, on ga je izlio i sačinio je tele, napravio je tele. A zatim rekao, ovo je vaš bog kojeg je Musa zaboravio. Otišao je da traži svoga boga, nije ga pronašao, ovo je vaš bog. Pa su počeli da obožavaju to tele, koje nije znalo niti govoriti, to je dijelo njihovih ruku. Kao što su Arapi za vrijeme Muhammeda alaihi salatu, odnosno prije njegovog dolaska u džahilijetu, znali od datula, od hurmi da naprave sebi božanstvo, da ga obožavaju to kipa kojeg su oni sačinili svojim rukama, napravili svojim rukama, zatim kada bi ogladnili, kada bi ponestalo druge hrane, onda bi pojeli tog svog, pojeli tog svog Boga. Znali bi kada bi putovali, pa odsjednu u nekoj dolini, da pronađu tri, četiri kamena, pa bi tri kamena stavili, naložili vatru između njih, a zatim stavili neku veću posudu, lonac na ta tri kamena, a četvrti kamen su uzeli i smatrali ga Bogom, obožavali ga. Koja je razlika između tog četvrtog i ona tri kamena? Nema razlike. Međutim, dakle, to su ljudski umovi. Manjkavi ljudski umovi. Pa i u Benu Israilu čovjek po imenu Samiri od zlata napravio je tele. Zatim rekao, ovo je vaš bog. Musa ga nije pronašao, zaboravio ga je, ovo je vaš bog pa ga obožavajte. Nakon toga Musa alihi salatu osalam kada se vratio, vidio je svoj narod u najvećem grijehu. Kako mimo Allaha subhanahu wa ta'ala obožavaju, obožavaju tele. Pa im je Allah subhanahu wa ta'ala opet i preko toga prešao, ukazao im svoju opet posebnu blagodat, oprostio im taj grih, zatražio je Musa alihi salacom da se oni pokaju, da se ostave toga griha, da se pokaju i Allah subhanahu wa ta'ala će im oprostiti. Prešao je Allah subhanahu wa ta'ala preko toga opet da se vidi hoće li oni biti zahvalni Allahu dželle na tim blagodatima. Pa nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ I sjetite se kada smo Musa'u dali knjigu, dali mu Furqan. Furqan jeste ono čime se razdvaja istina od neistine, čime se jasno raspoznaje istina od neistine. Ono što je sumnjivo, prepoznaje se je li dozvoljeno ili nije dozvoljeno. Prepoznaje se jasno i dakle što je jasno dozvoljeno i što je jasno zabranjeno, to je furqan. Allah subhanahu wa ta'ala je Musa'u dao furqan, odnosno dao mu knjigu Tevrat koja je bila poznata po tome, po toj osobini da je ona dakle razdvajala istinu od neistine. Ona je bila furqan zbog čega? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tehtedun, da biste bili na pravom putu. Dali smo Musa'u knjigu, Musa'u alaihi salatu vam, vjerovjesniku, poslaniku koji je vama pozvan, poslan vama da vas pozove, da vas pozove na pravi put, dali smo knjigu, imali ste njega, imali ste knjigu, mogli ste vrlo lahko biti na pravom putu. To vam je Allah subhanahu wa ta'ala sve dao. Pa dakle, iz ovoga kuranskog ajeta zaključujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala Musa'u alihi salatu sam dao objavu, dao objavu Tevrat koja je bila dakle poznata po ovome. I iz ovoga ajta zaključujemo samo da čovjek po Allahovoj objavi može da bude na pravom putu. Na osnovu Allahove objave može da bude na pravom putu. Ni na čemu drugom. Ne može na osnovu svoga razuma. Evo pogledajmo. I to nije slučaj samo sa Benu Israilom. To je slučaj sa svakim narodom. Onaj koji stavi svoj razum ispred šerijatskih tekstova, ispred Allahovih riječi, riječi njegovog poslanika, alihi salacom, neminovno će zalutati i neminovno će činiti postupke dijela daleko od razboritosti. Ta dijela biće daleko od razboritosti. Međutim, kada se stavi objava ispred svojih prohtjeva, svojih strasti, svojih razuma. Kada se radi ono što Allah naređuje i ostavlja se ono što Allah zabranjuje, radi se ono što poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam naređuje i ostavlja se ono što on zabranjuje, tada će se biti na pravom putu.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 kaže, o narode moj, ja sam od vas, vi ste moji, ja sam vaš. Vi ste doista sebi, innekum valemtum enfusekom, vi ste sebi učinili nasilje. Vi ste sebi učinili nasilje zbog toga što ste biti hodikum lajđl, zato što ste uzeli tele za svoga Boga. Počeli ste obožavati tele. Allahu subhanahu wa ta'ala ste pripisali druga time ste vi sebi učinili nasilje. Allahu subhanahu wa ta'ala niko ne može nauditi ni malo. Kada bi se svi ljudi skupili, od prvoga do zadnjega, i ne samo ljudi, već i džini, da Allahu subhanahu wa ta'ala naude u bilo čemu, to ne bi mogli. I kada bi se svi skupili od prvog do zadnjeg, i ljudi i džini, da Allaha subhanahu wa ta'ala koriste bilo koliko, makar malo, to ne bi oni mogli. Allah subhanahu wa ta'ala je neovisan od svih stvorenja, nije u potrebi ni za kim. A ono što čovjek čini od dobra, to on čini sebi. Ono što čini od zla, neka zna da to zlo čini sebi. U suri lukman došlo je Inne širk jala zulmu nazim. Doista je širk najveća nepravda, najveće nasilje. Doista je širk najveći grijeh. Međutim, taj grijeh ima posljedicu, najveću posljedicu po onoga koji ga čini. Allahu subhanahu wa ta'ala ne može se nauditi nijednim grijehom. Allah subhanahu wa ta'ala je savršen. Ne može mu niko ni malo nauditi, nanijeti nekakvu manjkavost i slično. Ljudi govore, ljudi Allaha subhanahu wa ta'ala hule, ljudi Allaha subhanahu wa ta'ala psuju, međutim oni samo time čine sebi nasilje. Allaha subhanahu wa ta'ala niko ne može oštetiti ni malo. Zato kaže ovdje Musa alaihi salam, Allah dželle vala spominje njegove riječi kada je rekao svome narodu ja qaum innakum zalamtum anfusakum bi ittihadikum al O narode moj, vi ste sebi učinili nasilje, zulum, zbog toga što ste uzeli tele da ga obožavate, fetubu ila bariikum. Pa se pokajte svome stvoritelju pokajte se ila bari ikum. Ovdje je spomenuto jedno Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Bari. El Bari. Zašto je spomenuto ovo ime? Zašto Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajtu spomni ovo svoje ime El Bari? El Bari jeste onaj koji stvara. Onaj koji je stvorio ljude. Onaj koji sve stvara. Kao što se i ljudi, taj svijet, naziva berije, Hayrul berije, šerrul berije. Tako Allah subhanahu wa ta'la u suri Al-Bayjine spominje dobre vjernike kao khairul berije, dobre ljude i šerrul berije, loše ljude, dakle zlikovce, grešnike. El-Bari jeste onaj koji stvara. Zašto Allah subhanahu wa ta'la spominje ovo ime? Zbog toga što se spominje tele, ljudi su, sami ri, je svojim rukama napravio tog svog lažnog boga svojim rukama. Kako bolan možete obožavati onoga koga ste vi stvorili svojim rukama? Vi ste ga napravili svojim rukama. Ne, vi se pokajite onome koji je stvorio vas. Istinski Bog jeste onaj koji stvara. Istinski Bog koji je dostojno obožavanje jeste samo onaj koji sve stvara. Fetubu ila bariikum. Zato se odmah pokajte vašem gospodaru, vašem stvoritelju. Međutim, u čemu se ogledala tauba prethodnih naroda? Kako su se oni trebali pokajati? Konkretno Benu Israil zbog ovog svog velikog grijeha, grusnog čina, širka, obožavanja teleta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala faqtulu enfusekum. Allah subhanahu wa ta'ala prenosi riječi Musa alaihi sallam da je rekao faqtulu enfusekum. Međusobno se poubijajte. Allahu akbar. Možemo li shvatiti ljepotu našeg šerijata, vjerozakona i njegovu lahkoću? Nama u našoj vjeri, u vjeri Muhammeda alaihi salatu wasalam s kojom je došao, kada čovjek počini grijeh, a svi ljudi su skloni griješenju, kao što je došlo u hadisu Kullu bani adam khata wa khairu hatta ina tawabun Svi Ademovi sinovi su grešnici, a najbolji grešnici jesu oni koji se kaju. Kada čovjek pogriješi i želi da se pokaje kod nas u našem lijepom dinu, islamu, čovjeku se preporučuje da učini neko dobro djelo, a zatim da zamoli Allaha subhanahu wa ta'ala za oprost tog grijeha kojeg je počinio u svojoj prošlosti. Da bude u tome iskren, da bude skrušen, ponizan pred Allahom subhanahu wa ta'ala, da čvrsto odluči da se ne vrati tom grijehu, da se kaje za vrijeme koje je potrošio u činjenju tog grijeha i sve ostalo što je potrošio dok je činio taj grijeh, da moli Allaha subhanahu wa ta'ala kad god se sjeti to grijeha da mu Allah subhanahu wa ta'ala oprosti taj grijeh i Allah će oprostiti. U prethodnim narodima pogledajmo kakva je bila tauba. Znak iskrene taube je bio kod Benu Israila da se međusobno poubijaju. Faktulu enfusekum, zalikum hayrul lakum inda bari'ikum, fetaba alaikum, innahu huva tawabur rahim. Međusobno se poubijajte to vam je bolje, neka znate da vam je to bolje kod vašega gospodara, on će vam nakon toga oprostiti taj vaš grijeh, jer je on onaj koji mnogo prima pokajanje i koji je milostiv. On je onaj koji mnogo prima pokajanje i koji je milostiv. Poubijajte se međusobno. Stoji u komentarima, u tefsirima ovog dijela ajeta da im je bilo naređeno da se između se poubijaju, odnosno da otac uzme svoga sina da ga ubije, svoga brata da ubije, dijete, sin da ubije svoga oca i tako, između se, bilo im je naređeno, ne da sami sebe ubiju, što je čovjeku, ako već dođe do toga, možda lakše, nego da ubije svoje dijete ili dijete svoga oca. Međutim, dakle, znak iskrene teube, iskrenog pokajanja, jeste bio ovakav, da se između se poubijaju. Pojedini komentatori spominju da su zatražili dotični od Allaha subhanahu wa ta'ala da spusti tmine, da spusti mrak, kako ne bi gledali jedni u druge. Teško je bilo ocu da gleda u svoga sina, svoje dijete kako ga ubija i obratno. Međutim, u Kur'anu se to nigdje ne spominje i trebalo bi prihvatiti onako kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže. Allah nije spomenuo te detalje da je to bilo po noći ili da su tražili od Allaha subhanahu wa ta'ala da spusti tmine pa je spustio i slično. Ne, već dakle to je bilo u toku dana. To je bilo javno. Jedni i druge trebali su da međusobno jeli, poubijaju da bi se na takav način iskreno pokajali Allahu subhanahu wa ta'ala za svoj grih koji su počinili, pa bi im Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga i oprostio, jer je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prašta i onaj, onaj koji je milostiv. Iz ovog kuranskog ajeta vidimo, kao što je Musa alihi salatu wasalam rekao, o narode moj, o narode moj, vi ste sebi učinili nasilje, da i onaj u našem vremenu koji poziva Allahu subhanahu wa ta'ala treba da iskoristi sve veze koje ga vežu za njegov narod da bi prišao narodu, da bi savjetovao svoj narod, da bi oni prihvatili od njega savjet, treba dakle da iskoristi sve veze. Treba da prizna da je on od njih i da su oni od njega, da su poput jednog tijela koje treba da se jača, koje treba da se, da se popravlja. Zatim vidimo dakle da je obožavanje nekoga drugog, činjenje širka, a zatim činjenje svakog grijeha u stvari činjenje nasilja sebi. Onaj koji griješi, onaj koji pije alkohol, onaj koji čini blud, nemoral, neka ne misli da nekome drugom čini nasilje, on sam sebi čini nasilje, prije ili kasnije, iskusit će posljedice toga. Zatim u arapskom jeziku za tmine, za mrak, za nešto crno, koristi se isti ovaj izraz, zulumat, zulme, kao što je taj izraz, kao što se taj izraz koristi također za nasilje. Pa dakle, svaki vid nasilja kojeg čovjek čini nekome drugom, čini isto tako sebi, a dakle, također to nasilje ostavlja traga na njegovo srce. Svaki grih učinjen prema Allahu subhanahu wa ta'ala ili prema nekome od njegovih stvorenja biva razlogom da čovjekovo srce potamni. Tačka po tačka. Grijeh svaki učinjeni grijeh predstavlja jednu tačku na srcu. Ukoliko se čovjek ne pokaje za taj grijeh, već nakon njega učini drugi grijeh, treći grijeh, četvrti grijeh i tako neprestano, stavlja se tačka po tačka, tačka po tačka na njegovo srce, sve dok njegovo srce u potpunosti ne pocrni. Zatim vidimo iz ovog kuranskog ajta kada čovjek počini grijeh, da bi trebao odmah pokajati se Allahu subhanahu wa ta'ala, pogotovo ogroman grijeh pogotovo težak grije. Kako, kako se spomnije u ovom kuranskom ajtu mnogoboštvo, nevjerstvo. Kaže fetubu, harfa u arapskom jeziku koristi se za požurivanje. Pa je rekao odma se pokajte svome stvoritelju, svome gospodaru. Nemojte odgađati jer taj grih koji ste učinili je i kako krupan i kako opasan. Zato se odmah pokajte Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala za taj grih. Zatim vidimo kako Allah subhanahu wa ta'ala je tražio od prethodnih naroda na koji način da se pokaju, iz čega, kako kažem, ponovo uviđamo Allahu milost prema nama. Koliko se samo Allah subhanahu wa ta'ala smilovao nama, pa nam je propisao tako lahke propise, lahke propise za izvršavanje, za postizanje određenih koristi od agnavanja šteta od sebe. Zatim, dakle, zasigurno, Allah subhanahu wa ta'ala kaže fetabe alihim, fetabe alikum innehu hova tawabu rahim. Pa će vam Allah oprostiti fetubu, vi se odmah pokajte, fetabe, pa će vam on odmah i oprostiti. Vi se pokajte odmah, pa će vam Allah subhanahu wa ta'ala odmah i oprostiti, jer je on innehu hova tawabu rahim, jer je on onaj koji mnogo prima pokajanje i koji je milostiv. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da će pokajniku, onome koji se kaje za svoj grijeh, koji se ostavi griha i čvrsto odluči da se okrene prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da mu čini dijela pokornosti, da neće naći Allahu subhanahu wa ta'ala vrata zatvorena. Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno prihvatit će, prihvatit će njegovo pokajanje, primit će ga, neće ga odbiti sa svojih vrata. I u ovom ajetu je i šaret svima nama, Ma kakav grijeh počinili, nemojmo gubiti nadu u Allahovu milost. U ovom ajetu spominje se grijeh, najveći grijeh kojeg čovjek može učiniti, smatranje Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim. I to pogledajmo dakle koga su Benu Israil uzeli za Boga. Sačinili su to tele svojim rukama i počeli su obožavati tele, hajvana, uzeli su za Boga. I Allah subhanahu wa ta'ala opet kaže pokajte se zato odmah i ja ću vam odmah oprostiti. Zato čovjek, ukoliko počini bilo kakav grijeh, čak dakle i najveći grijeh, neka se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala i naći će svoga gospodara, uzvišenog Allaha, da će mu taj grijeh i oprostiti. Allah subhanahu wa ta'ala oprašta svaki grijeh za koji se zasigurno rob pokaje, jer je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prima pokajanje i onaj koji je milostiv. Ako Bog da u našoj narodnoj emisiji čućemo kako je Benu Israil uzvratio na ovaj zahtjev Musa alaihi salatu alaihi salatu wasalam i kako je opet Allah subhanahu wa ta'ala i dalje nastavio ukazivati svoje blagodati, blagodati njima što govori o milostivosti Allaha subhanahu wa ta'ala, o njegovom dobročinstvu, o njegovoj želji da koristi svoje robove maksimalno.